Wadhkuru llaha kathiran, na mtajeni Allah sana. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu wa atiiu Allah wa rasula, na mtiini adha na mtume wake. Wala tanazau fatafshalu wa tadhhab rihukum, msigombane mkapata hasara. Msigombane. Wala tanazau fatafshalu, msigombane wakati wa vita, msigombane mtapata hasara na nguvu zenu zitadhoofika. Wasbiru, nafanyeni subra inna allaha maa sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kufanya subra. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha sababu za ushindi dhidi ya maadui. Waislamu wanapopambana na makafiri katika jihadi, kuna sababu za ushindi wa Waislamu. Hizi ni katika sababu hizo tano sababu tano hizi ni za ushindi wa Uislamu dhidi ya maadui makafiri. Sababu ya kwanza athabat, ni kuwa na thabati bila kukimbia katika vita. ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Hii ni sababu ya kwanza, kuwa na thabati na bila kukimbia katika vita. Na ndugu zangu Waislamu, kukimbia katika vita ni katika madhambi makubwa. Atawalli yauma zahf ni katika madhambi makubwa yanayomwangamiza mtu akiwa atakimbia katika pambano yeye na makafiri. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, enyi mliyoamini mkikutana na makafiri katika vita, msiwape migongo yenu mkakimbia. Fala tuwalluhumul adbar, msiwaelekeze migongo yenu, yani mkakimbia. Kwa ni haramu Waislamu kukimbia katika mapambano ya jihadi wao na makafiri. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili aliyoeleza Allah katika aya hizi, dhikrullah kathira kumtaja Allah sana, wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Idhan dhikrullah, kila mmoja katika Waislamu wakati wa mapambano anatakiwa amtaje Allah azza wa jalla, kila mmoja ndio dhikrullah, tena kumtaja sana, sio kumtaja kidogo kidogo. Ndugu zangu Waislamu, dhikrullah wanasema maulama inakusanya pia dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ushindi. Waislamu wanapopambana na makafiri katika jihad, wanatakiwa wamwombe Allah azza wa jalla, licha ya kumtaja Allah, lakini kumwomba Allah ushindi. Ashabu Talut, Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika Qur'an walipopambana na Jalut na wanajeshi wake, qala ta'ala walamma barazu lijaluta wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wathabbit aqdamana wansurna ala alqaumi alkafirin. Ashabu Talut walipopambana na Jalut na wanajeshi wake, wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, e Mola wetu, tumiminie subra na tupe thabati ya miguu yetu na utuokoe na utunusuru na watu hawa madhalim. Kwa hiyo dua ni katika dhikrullah, wanatakiwa wanajeshi wa Waislamu wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala ushindi na ni katika dua za Mtume saa sallam alizokuwa akiziomba katika jihad, Allahumma munzila alkitab wa mujriya sahab wa hazima alahzab ihzimhum wansurna alaihim. Katika dua za Mtume saa sallam alizokuwa akiziomba katika jihad, Allahumma munzila alkitab e mola wangu mwenye kuteremsha kitabu qurani wa mujriya sahab mwenye kuyapeleka mawingu wa hazima alahzab mwenye kuwashinda vikundi vya maadui ihzimhum wansurna alaihim washinde maadui na tupe nusra dhidi yao dua ya mtume wa sallam aliyokuwa akiiomba katika jihadi idhan sababu ya pili katika sababu za ushindi wa waislamu ni dhikrullahi kathiran, pamoja na dua kumwomba Allah azza wa jalla ushindi. Sababu ya tatu, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa atiu llaha wa rasula. Sababu ya tatu ni kumtii Allah na mtume wake, kutekeleza amri zao na kuacha makatazo yao ni katika sababu kubwa za ushindi wa Waislamu dhidi ya maadui. wa atiu llaha wa rasulahu mtiini Allah na mtume wake kwa kutekeleza amri zao na kuacha makatazo yao, ni katika sababu kubwa zinazofanya Waislamu washinde. Wote katika Waislamu wapiganaji na wasiokuwa wapiganaji wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume saa sallam kwa kutekeleza amri zao na kuacha makatazo yao. Sababu ya nne ni kuwa wamoja, Waislamu wawe kitu kimoja wasifarikiane wala tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum msigombane kuweni wamoja msilete chokochoko wengine hivi wengine hivi wala tanazau fatafsalu watadhhaba rihukum aya inaamrisha umoja wa waislamu bila kugombana wala kufarikiana ni katika sababu za ushindi ama kufarikiana na kugombana hii ni sababu ya kutoshinda Waislamu, bali ni sababu ya kushindwa Waislamu. Ikiwa hawako pamoja, wamegawanyika vikundi vikundi, ni sababu ya kufanya Waislamu washindwe, sio sababu ya ushindi. Lakini sababu ya tano, Allah subhanahu wa ta'ala qal wasbiru inna allaha maa sabirin, subirini, kuweni na subra, Allah yuko pamoja na wenye subra yote hayo manne yaliyotangulia, sababu zote nne zilizotangulia, athabat, dhikrullahi kathiran, taatullahi wa rasuli, alihtisam walijtimaa, kisha subra, kuwa na subra kubwa. Waislamu, ndugu zangu waislam kujitolea muhanga kwenda katika jihadi kujitolea muhanga nafsi yako na mali yako si kitu rahisi, kinahitaji subra kubwa, subra aliyokuwa nayo Mtume saa sallam na masahaba wake ridwanullahi taala alaihim, wakapigana jihadi kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah azza wa jalla. Wasbiru inna Allaha maa sabirin, kweni na subra, Allah yuko pamoja na wenye subra. Na aya nyingi Allah subhanahu wa taala anawaamrisha Waislamu subra يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba ndugu zetu Waislamu wa Palestina wanaishi katika hali ngumu kwa sababu ya unyanyasaji wa Mayahudi alaihim laainullah. Mazayuni hawa hawana huruma, hawana huruma kwa watoto, hawana huruma kwa wanawake hawana huruma kwa watu wazima. Mayahudi akili zao ni mbaya, wana chuki na uadui mkubwa kwa Uislamu na Waislamu. Mayahudi hawa waliwaua mitume wa Allah azza wa jal, hawatashindwa kuwaua Waislamu wengine kwa sababu ya chuki zao dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hatuna budi mara kwa mara kuwaombea ndugu zetu wa Palestini hususan Gaza, kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awape nusra za haraka haraka. Ndugu zangu Waislamu, ni hali ngumu wanaoishi nayo ndugu zetu Waislamu wa Palestini. Sasa ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tunatakiwa kama hatuna uwezo tuwaombee ndugu zetu hao. Dua ni silahul mu'min silaha kubwa ya waislamu ni dua hatuna uwezo wa kwenda hatuna uwezo wa silaha ni dua tusiwache kuwaombea ndugu zetu waislamu wa Palestina almustadhafin ndugu zangu waislamu ili tupate ushindi au ndugu zetu wa Palestina wapate ushindi lazima tufuatilie sababu hizi hizi alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya mbili tulizozisema katika khutba ya kwanza. Lazima tuwe na thabati, lazima tumcheje Allah sana na kumwomba Allah sana, lakini pia kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu za ushindi wa Waislamu, sababu za ushindi wa ndugu zetu mustadhafin fi Palestina ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bila kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kufanya mambo kinyume ya taa ya Allah na mtume wake siyo sababu ya ushindi ni sababu ya kushindwa maandamano siyo sababu ya ushindi wa Uislamu Uislamu haujaleta maandamano ndugu zangu Waislamu mchanganyiko wa wanaume na wanawake kuwatoa wanawake majumbani kwenda kwa, kwa katika maandamano sio sababu ya ushindi, ndugu zangu Waislamu. Saidi ni asbabu za lkhidhlan kuwakosesha nusra ndugu zetu wa Palestina. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umemheshimu mwanamke wa Kiislamu. Uislamu umempa kipaumbele mwanamke wa Kiislamu na kumlinda mwanamke wa Kiislamu, sio kumtoa ovyo ovyo na kwenda katika maandamano yasiyo na faida yoyote. Muislamu mwanamke muislamu ni mwanamke wa kuheshimiwa muislamu yoyote muislamu yoyote mwanamke Uislamu unamkirimu, Uislamu unamlinda na Muislamu unamhifadhi mwanamke, sio kutoka mara kwa mara pamoja na wanaume. Yakulu allah subhanahu wa ta'ala, akiwaelekeza wanawake wa Kiislamu, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula tulizaneni katika nyumba zenu msitoke waziwazi mkajipamba mkatoka mbele za wanaume uislamu unavyomlinda mwanamke na kuchanganyikana na wanaume leo tunataka nusra na uhuru wa Palestine tunawatoa wanawake majumbani tunawachanganya na wanaume na nyimbo juu na miziki juu aina nusra iko wapi nusra ndugu zetu wa Palestine kwa maasi ya haya katika masharti ya, ku, ya, ku, ya kupata ushindi ni kumtii Allah na mtume wake aina taa iko wapi kumtii Allah na mtume wake kuwatoa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 Ibn Mas'ud akiapa kwamba maksud na muradi wa lahu alhadith ni nyimbo. Kadhalik Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema hivyo hivyo, ni nyimbo. Sasa nyimbo hiyo ndiyo, ndiyo sababu ya ushindi wa Palestine, ndiyo sababu ya uhuru wa Palestine, nyimbo. La, ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo hawawezi wakapata ushindi ndugu, za, ndugu zetu wa Palestina kama tutamwasi Allah au kama tumemwasi Allah azza wa jalla na mtume wake. Ni maasi yaliyofanyika, si taa. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi bukhari la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif watakuwepo katika umati wangu watu wanaohalalisha zina, watu wanaohalalisha tembo, watu wanaohalalisha hariri kwa wanaume na miziki. Hawa wanahalalisha miziki, hizbiyun wanahalalisha miziki na nyimbo, jambo lililokatazwa katika Uislamu na kuharamishwa. Vipi ndugu zetu watapata ushindi kwa nyimbo na maandamano na mchanganyiko wa wanawake na wanaume? Maasia haya ni maasia, ni kumwasi Allah na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, vita vya Uhud. Vita vya Uhud vilitokea mwaka wa tatu wa Hijra. Waislamu wakapambana na Makuraish makafiri katika uwanja wa Uhud chini ya Jabali Uhud mwaka wa tatu wa Hijra, akiwepo Mtume saa sallam kiongozi wa Waislamu. Waislamu mwanzo kabisa wa vita walishinda ikawa dalili za ushindi zipo, makafiri wakaanza kukimbia. Waislamu wanawafukuza makafiri, wanakimbia. Wale walio na silaha za mishale waliwekwa katika Jabal Inin, wakae pale. Mtume akamwambia, msiondoke hapa mpaka tuhakikishe ushindi, msiondoke. Masahaba wale baada ya kuona wenzao wanawafukuza makafiri, wenzao wakaanza kuchukua ghanima silaha za makafiri wakawa wameziacha pale, Waislamu wakawa wanaanza, wa, wanaanza kuchukua ghanima. Hawa waliowekwa pale na Mtume katika jabali lile wakashuka, wakenda na wao kuchukua ghanima. Makafiri wakafanya nini? Wakazunguka jabali Uhud kuwazungukia Waislamu, wakawaua masahaba sabini, wakamvunja meno Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpasua uso wake kwa sababu ya kosa hilo tu kosa hilo la kuondoka katika jabali lile, wakaja wakachukua ghanima wakakosea hapo masahaba leo tunamwasi Allah na nyimbo na maandamano na mchanganyiko wa wanawake na wanaume vipi ushindi utapatikana kwa ndugu zangu waislamu lazima tufuate taatullahi wa rasuli tusiwatoe wanawake Uislamu haukuleta maandamano ndugu zangu kabisa wapi dalili gani ya maandamano wapi Uislamu haujaleta maandamano la wanaume wala wanawake haujaleta sasa wanazidisha ndugu zangu na nyimbo na miziki la. Ndugu zangu Waislamu, tufuatilieni sababu za ushindi, ili ndugu zetu Waislamu wa Falastini wanaonyanyaswa wapate ushindi. Tumuombe Allah azza wa jalla mara kwa mara. Nasalu Maula subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifatil lula an yaj'alana min alladhina al-qawla fattabi'una ahsana allahumma alayka bilyahud اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود الغاشبين الغاصمين فإنهم لا يعجزونك اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين